Oh, you're Ej, to jest rower. To jest rower. Dobra, tutaj jadę. Thank you. Thank you. inni mają. Do swojej wysokości musi być. też tak Nie, profesor. przyjedziesz w piątek, to się losujesz. to kilka dni, bo nie? Powiedz mi, kiedy minie 5 lat, to ci wtedy złotówkę dam. Dałem Max, robimy 17 lat, to ci oddam złotówkę. Czemu to aż taką... Znaczy nie, że krzywą kierownicę, to taki... Los dramas, como Lulu. Algo